imperiestrino de sem dependa Brasilu. Maria Leopoldina, arquiduquino de Austrio, nascidis en 1797. septcent Estis arquiduquino de Austrio, imperiestrino de Brasilu, cae edesinidia regino de Portugalio. Si estis filino de Francisco la dua de la Sancta Romia Imperio, calia dua edzino Maria Teresa, imperiestrino de Germanio. Si ancau estis bo fratino de Napoleono Bonaparte. Si estis educita lau la educai principoi starigitai de sia avo, la imperiestro Leopoldo la dua li credis che ciui infanoi devus esti frue instigirtai por havi alt qualitain inspiroin, ciel hometson, compatum, cala desiron felicigi la popolon. Estes parto de la familia educado la lernado de lingvoi, cae si frue lernis paroli la fransan, la latinan, la germanon ca la italon. Cai poste stipovis perfectan portugalon cai anglan. Si ancau studis designadon, pian ludadon, raidadon cae chassadon. Siei passioi includis natur scienzoin, cefe botanicon cae mineralogion. Si estis amicino de la poeto Johanno Wolfgango Goeto. En la dudekvara de septembro 1816, la patro de Leopoldina estas informita che Petro la unua el Brasilo desiras al preni Habsburgan princinum kiel sian edzinon. Austria politico sugestis tion che Leopoldina devus edesenigi, char estis sia foio trovi edzum. En la dectria de maio, mil octcent Leopoldina procur e al Dom Petro el Braganzo en Vieno. El mal proxime, Petro principe ecestis a Leopoldina ciel perfecta, bona ducita, ca gentlemana, sed la realaja montris sin mal Li tute ne correspondis alla prescriboi faritai de siei propagandistoi. Li estes impulsigema cae colerema lau temperamento. Et la parolata comunicado inte la geedza paro faridis malfacilla, char Petro apena parolis la Franzon ca lia Portugala esas prescribebla kiel vulgara. sami ol Petro, Si bone comprenis la problemoin de la lando, ca sciis ciel dialogi con la popolo. Maria Leopoldina povus est considerata revoluciema, cer estis la unua virino quiu faris politicon en la plei altai sferoi de la Brasila socio. Si plenumis gravan rolon en la proceso quiu resultis en la declaratio pri la sendependetson de Brasilo. En la 2 de septembro 1822, nova decreto con novai postuloi el Lisbono alvenis al Rio de Janeiro, iam la princo Dom Pedro estis ancora en San Paulo. Leopoldina, usante sian povon kiel princino regentino, convenis con la consilio de ministroi. Si decidis sendi al sia eso la novajo cune con uno letero avertante lin por declari la sem de Brasilo. diris plue, la fructo estas matura, caien al venis la tempo pricolecto. Maria Leopoldina estis la unua persono kiu regis la landon dependam. Leopoldina mortis en Rio de Janeiro 1826 dum nascado. Sia popularezzo en la epoco estis et pli granda ol Petro, e brasilanoi ciam vidis sin carese. Siam aperis in plurai filmoi, musicaloi, kai es sambolerneo en brasilo ties nomo estas omajo al ship